İmam Bukhari Rahimullah Sahihinin Tevhid kitabı 15 numaralı hadisinde An İbni Abbasin radıyallahu anhuma kal كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من الليل اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن لك الحمد أنت نور السماوات والأرض قولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وأسررت وأعلنت أنت إلهي لا إله لي غيرك ابن عباس رضي الله عنهما rivayetinde diyor ki kendisi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam geceleyin şöyle dua ederdi. Allah'ım hamd sanadır. Ente Rabbus semavati vel ard. Sen göklerin ve yerin sahibisin, Rabbisin. Lekel hamdu, hamd sanadır en takayyimus semavati vel ardı ve men fihin. Sen göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin kayyimisin. Onları idare edensin. Lekel hamdu hamd sanadır. Ente nuru semavati vel ard. Sen göklerin ve yerin nurusun. Kavlukel hakku. Senin sözün haktır. Ve va'dukel hakku. Senin vaadin, senin sözün haktır. Ve lika'uke hakkun. Likan yani kıyamet günü karşında hesap vermen seninle karşılaşma hakkıdır. Vel cennetu hakkun. Cennet haktır. Vel naru hakkun. Cehennem haktır. Ve saatu hakkun. Kıyametin kopma saati, zamanı haktır. Allahümme leke eslemte. Ya Rabbi sana teslim oldum. Ve bike amentu. Sana iman ettim. Ve aleyke tevekkeltu. Sana tevekkül ettim. Ve ileyke enebtu sana yöneldim. Ve bike khasemtu. herhangi bir anlaşmazlıkta sana geldim. Ve ileyke hakemtu senin karşında muhakeme oldum. Fagfirli ma qaddemtu ve ma akhart. Daha önce yaptığım, yapacağım ve esrartu ve a'lez. Gizlediğim ve açığa vurduğum. Bütün günahlarımı bağışla. Ente ilahi, sen benim ilahımsın. La ilahe li gayruk benim senden başka ilahım yoktur diye Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın bir duası bu. Evet, bu gösteriyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam geceleyin teheccüd namazında, teheccüd namazına yani gece namazına kalktığı zaman ihram tekbirini aldığında yani ilk namaza başlarken Allahu Ekber diye namaza başladıktan sonra Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bu duayı okurmuş. Evet, hakikaten Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın bilinden çok anlamlı ve çok manidar güzel bir dua. Allah hepimize bu duayı ezberleyip teheccüd gece namazında okumayı nasip eylesin kardeşler. Ve Allah Resulü aleyhissalatu vesselam duasına Allahümme lekel hamdu diye başlıyor. Allah'ım hamd sanadır. Hamd Allah Azze ve Celle'yi söz ile övmedir. Dil ile övmedir. Yani her türlü bütün hamdler, bütün övgüler, bütün senalar gerekli olan, övülmesi gereken ne varsa Hepsi Allah Azze ve Celle'dir. Bütün Allah Azze ve Celle bütün sıfatlarında, isimlerinde, nimetlerinde, bütün yarattıklarında, fiillerinde, emrinde ve hükmünde Allah Azze ve Celle hamd edilmeye layık olandır. O evvelinde, ahirinde, zahirinde ve batınında hamda layık olandır. Bu hamd etmenin manası. Şükür ise biraz daha geniş manası. Hamd nedir? Sadece dil ile söylenen bir söz. Tıpkı elhamdülillah. Allah'ın verdiği nimetlere hamd olsun. Şükürler olsun. Ama şükür dediğimiz zaman Arapça olarak nedir? Bu <clears throat> söz kalp ile, söz ile ve amel ile gerçekleştirilmesi gereken bir şeydir şükür. Hamd sadece söz ile gerçekleştirilirken Şükür kalp ile, dil ile ve azalar ile bedenen gerçekleştirilmesi gereken bir şeydir. Çünkü Allah Azze ve Celle İ'melû âle Davud'a şükran diyor. Ey Davud ailesi şükretmede, şükretmek için amel edin diyor Allah Azze ve Celle. Bu da ne gösteriyor ki şükür sadece hamd gibi dille söylenen bir şey değil, dil ile, kalp ile ve azalarla yapılması gereken bir şeydir. Demek ki insan Allah'a şükretmemiz gerekir bizim dediğimiz zaman nedir? Sadece dille şükürler olsun ya Rabbi demek değildir. Bunu kalbin söylemesi, kalbin buna mutmain olması, iman etmesi, dilin söylemesi ve bunu da bütün bedenin Allah Azze ve Celle'ye olan nimetini, şükrünü, edasını ne yapması gerekir? yerine getirmesi gerekir. Ve Allah Resulü aleyhissalatu vesselam duasına şöyle devam ediyor. Ente Rabbus semavati vel ard. Ya Rabbi sen göklerin ve yerin sahibisin, Rabbisin diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Yani sen orada göklerde ve yerde ne varsa hepsinin malikisin, efendisisin, sahibisin. Ve bütün onların tasarruf hakkı ve dilemesi senin elindedir. Sen ne dilersen göklerde ve yerde ancak ve ancak o gerçekleşir. Sen gökleri ve yeri yoktan var edensin manasında. Mülk sana aittir. Bu mülkünde hiçbir kimse senin ortağın değildir manasında. Ente rabbus semavati vel ard. Ve Allah Resulü Aleyhisselam duasına devam ediyor. لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ قَيِّمُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيهِنْ Ya Rabbi hamd sanadır. Sen göklerin ve yerin kayyımısın ve ikisi arasındakilerinde. Yani sen bunların bunları ve arasındakileri yoktan var edensin. Sen bunları ne yapansın düzenleyensin. Hani Allah Azze ve Celle diyor ya göğe bir bak, yüzünü çevir, gözünü çevir. Onda herhangi bir düzensizlik veya herhangi bir çatlaklık görüyor musun? Tekrar çevir, gözünü bir daha bak. Görüyor musun herhangi bir yamukluk, herhangi bir düzensizlik, herhangi bir çatlama, herhangi bir düzensizlik? İşte onların hepsini yapan sensin ya Rabbi diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Sen yaratansın, rızık verensin, el malikul mudebbir, her şeyin sahibisin, el muhyi vel mumit, yaşatansın, öldürensin, her şeyden ganiysin, Hiçbir şeye muhtaç değilsin. Ve kullu men sivâfe fakirun ileyke. Ama senin dışında olan her şey sana muhtaçtır. Sana sana karşı fakirdir ya Rabbi. Ve sana sonuçta sana döneceklerdir. Ve gökte ve yerde ne varsa sen onları yoktan yaratansın, var edensin. Helekel hamdu, hamd sanadır ya Rabbi. Evet.